Гайді усміхнено дивилася на нього, проте очі в неї були тривожні. Не відводячи долоні від губів, Сміт промовив. Хто ті чоловіки у кутку в цивільному, тільки не оглядайся. Гестапо. Вона зробила ще одну марну спробу випручитись. Із зійшло Один з них читає по губах. Сміт знову підніс до рота кухоль з пивом, але я можу говорити спостерігай за нами. Через п'ять хвилин будь у своїй кімнаті. А тепер стосовно мене як слід. Або здивовано глянула на нього, але одразу скрикнула Сміт її вщипнув. Вона підскочила, рука її майнула в повітрі, і в залі розлігся гучний ляпас. Грамір одразу вщух, кухлі завмерли в руках. Усі забігали очима по залі. До сміта прикипіли погляди 400 німецьких солдатів, чого він і домагався, адже людина, яка не хоче привернути до себе уваги, ніколи б такого не зробила. Гайді скочила на ноги, обсмикнула на собі одяг, схопила банкноту, яку Сміт поклав на стіл ще раніше, і квапливо попростувала геть. Сміт з уже почервонілим обличчям, на якому був написаний сором і злість, підвівся і хотів уже піти від стола, коли дорогу йому заступив єгерський капітан, що сидів навпроти. Це був елегантний, стрункий молодик, вихований, певно, у дусі гітлер-югендівських ідеалів, акуратний, коректний. Але тепер він перебував під очевидним впливом надміру випитого пива. У його почервонілих очах світилося, як це часто буває, надзвичайна самоповага і почуття власної правоти. Ваша поведінка, майоре, негідна офіцера Вермахту, голосно сказав він. Сміт відповів не відразу. Розлючений вираз зник з його обличчя. Незворушно оцінюючим поглядом, він непліпно дивився на капітана, аж поки той відвів очі. А коли Сміт заговорив, голос у нього був такий тихий, що його не чули, певно, навіть за сусіднім столом. Пане майоре, якщо ви вже до мене звертаєтеся, іначе. Раптом у нього був крижаний погляд такий самий. Майор Бернд Гімлер. Ви, певно, чули про мене? Він зробив промовисту паузу, і молодий капітан умить зів'яв під його поглядом. Гімлер, керівник гестапо, був людиною, якої в Німеччині боялися найбільше. А Сміт очевидно, його родич, може навіть син, з'явитися до мене з рапортом завтра о 8.00, коротко закінчив Сміт і відвернувся, не чекаючи на відповідь. Єгерський капітан, умить прохмелівши, мовчки кивнув головою і важко опустився на місце. Сміт рушив до виходу, а гамір тим часом відновився. Для солдатів віддаленого гарнізону де пиво у великих кількостях було єдиною формою відпочинку, такі інциденти траплялися часто і дуже швидко забувались. Проходячи повз шафера, Сміт на мить зупинився і промовив. Ну, цьому я вкоротив язика. Це можна було владнати і інакше, відповів шафер і спитав. А що ви йому сказали тому молодому капітанові? Я дав зрозуміти, що я син Гімлера. Боса Гестапо? недовірливо перепитав шафер. Ну вам поталанило на вдалу ідею. Я на талан не покладаюся, сказав Сміт. Піду зазирнув в дубовий двір, може там краще. Повернусь за хвилин десять навіть скоріше. Він залишив шафера розмірковувати над його словами, заперечливо махнув рукою.